Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. Se Fe, Radio Calimera. Alternativa. Os sapo conchos ña. Os sapoconchos. Os cachopondos. Esta é danza da esperanza, danza capaz de sementar paz. Hombro con hombro podese todo, hombro con hombro ser todo. Sapoconchos, hoxe decimos non a la guerra, non ao interés que vai contra as persoas, contra a natureza. Hoxe decimos sí á vida, sí aos agaritmos, sí aos bicos, sí ás apertas, sí a poesía. Comenzamos esta viaxe coa compañeira Eva Teixeiro. Son Eva Teixeiro. Escollín este poema de María Reimóndez. Poesía é a carraxe dunha pedra contida na palabra fronte unha carga policial. orar como nos decían Leilía. Seguimos en esta viaje ahora de a voz de Flora Miranda. A poesía como arte insurxente de Lorenz Ferlinghetti. A clase dominante comeza guerras, as clases baixas loitan nelas. Os gobernos menten, a voz do goberno non é case nunca a voz do povo. Fala, actúa, o silencio e complicidade, Se o tabán do Estado e tamén o seu vagalume, e se tes dúas talladas de pan, fai como fixeron os gregos, vende unha e coa moeda de curso legal merca xirasoles. Esperta, o mundo está a arder, pasa un bo día. A poesía non teñe edade, a poesía que face que a familia guste unida. Graciñas, Miguel. Graciñas Iago. Poema a dúas ou tres mans titulado Onde imos? Que día é hoxe? Luns. E maña? Martes. E da maña? Mércores. E así sempre. Mm, sí. E onde imos? Onde queiras. E podemos ir ao tal minuto. un de sol venme me saudar Entran a miña habitación como cada Sobre Sobre polas paredes se comeza a xogar Coma sede algo me quisiera avisar Cantan los pasariños que contentos están Eu esperto a modiño Vou erguéndome xa Miro pola xanela Xa está a mencer No ceo non hai nubes Oxe non vai chover Un, dos, tres, comezame a mover Un, dos, tres, que teño que facer Un, dos, tres, todo vai comezar Un, dos, tres, tereime que lavar Auga, xabón, Lavo as orellas, auga e xabón Pícame nos ollos, auga e xabón Lavo a cabeza, auga e xabón Non teño piollos, coloco as miñas cousas Antes de almorzar E deixo preparado o que teño que levar Na miña mochiliña todo cabe ben Libretas, libros, bolis esos sorrisos tamén Pero agora marcho que tengo que marchar Chao, marcho que tengo que marchar Chao, chao, marcho que tengo que marchar Chao papá, marcho que tengo que marchar Chao Macho que tengo que marchar, chao, chao. Macho que tengo que marchar, chao mamá. Macho que tengo que marchar. Macho que tengo que marchar. Vou camiñando, caro cole, hago ritmo pola beira rúa. Entro ir e vir dos coches E toda a xente que madruga Pasa o parteiro co carriño amarelo Vai de azul a garda municipal Chega de branco o panadeiro E unha señora pasea seu can O miño do semáforo está vermello Aínda non podemos pasar Temos que agardar que se poña verde Preparados, listos, xa Entón escoito meu nome Quen me chamará E vexo meu pai ao lonxe Cando miro cara atrás Quen me quererá me quererá? que me quererá? que me quererá? que me quererá? que me quererá? que me quererá? que me quererá? Seguro que es que sin algo. Que será, será, será. va a ser aquella cosa que traen a su mamá, papá Cando chega ata min dime que cabeciña Mira o que esqueciche en riba da mesa da cociña E doulle un bico agradecido Na mentres el me chega o bocadillo Ten café no seu nariz Entón eu volvo lle dicir Macho que teño que marchar Chao Macho que teño que marchar Chao, chao macho que tenía que marchar. Chao papá, macho que tenía que marchar. Chao, chao, macho que tenía que marchar. Chao, macho que tenía que marchar. Chao, chao, macho que tenía que marchar. Chao, macho que tenía que marchar. Imos para o cole, imos a en bus, en coche, oh, pasiño, pasiño. Imos caro cole Imos de camiño En bus, en coche ou oh, Pasiño a pasiño Un, dos, tres, Sigo-me a mover Un, dos, tres, que teño que facer Un, dos, tres, todo vai comezar Un, dos, tres, xa estamos a chegar Un, dos, tres, sígome a mover Un, dos, tres, que teño que facer 1 2, 3, todo va a comenzar. 1, 2, 3, estamos al llegar. Imos caracole, imos a modiño, en bus, en coche, oh, pasillo, pasillo. Imos caracole, imos de camino, en bus, en coche, oh, pasillo. marchar. Marcho que teño que marchar. Dende o País Valencià, a escritora Mercè Viana comparteix con nosaltres aquesta poesia. Moltes gràcies, Mercè. Una ventada de sofrença, de Mercè Viana. El mirall s'esquinçà en milers de fragments i sisà els vells respirs. La lluna, palidesa mortal, no pogué sofrir-ne la visió i se'n fugí torbada allà on habita la foscúria. Focs d'ahir, encotillats en ràfegues d'avui, es perderen pel món de la innocència i l'imperi de la follia assentada negà el seny dels poderosos i es nafraren els llavis dels qui riuen i s'envolaren els somnis dels qui dormen i s'enquinsaren els versos dels qui pensen. Una ventada de sofrença va envair la pell del món i el gèlid fred de la impotència n'hi a l'ànima malmesa. Només un dret sublim pogué lliurar-se'n, només la pau que, avillada de sang, esdevingué l'estora nova de les bèsties. Companys, si sabeu digna estimar-la que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de les sirenes allà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar I'm dead. poesía que también es memoria, a poesía que en la voz de Silvia Pérez Cruz e canción, a poesía que nos leva hasta las aguas, las montañas, as paisajes do Mediterráneo, damán de Rocío, de Víctor e de Cristina, poniendo luz dende a poesía, dende o alma, dende o corazón. Primer poema. Siempre hay un barco que nos espera, solo que lo elegimos cuando nos sentimos preparadas para zarpar hacia otra aventura. Saber disfrutar de cada puerto, sin prisas, confiar. Amor y humor, dos y uno son. Bombas destruyen vidas y alegrías. Abraza la vida, siéntete semilla, extiende tus raíces y abraza el mundo, que no es un pañuelo, que es más maravilloso que atroz. Decrece y siente y piensa, derriba muros y construye puentes. Desalambra vallas y corazones. No a ninguna guerra, porque solo hay un camino, la paz y la libertad. Ubuntu y Jorrilla, victor. mientras haya un hueco que entre la luz mientras se poesía també exixe cant as coses do cotidià esas pequenas cousas que facen que algo tan sinxelo como gustar de un tomate poda ser o mellor do mundo como nos lembraba eh, de poeta Vicente Andrés Estellés, del que escolta, una versión que, que ens porta Lluís Vicent la Free y Feeling Band y también también escoltaremos de la de Emilia Moreno de Dones y Pro, de, de, de las compañías de, de, Dones y Pro, una, una poesía de, de Gloria Fuertes, de una poesía de las tantes que la vaifer Peradir non, non a las guerres, para sí a, a las personas, si al pueblo, si a la naturaleza y e qué tal si también con Lluís Vicent primer en un poema de sí a la vida y en una cançó versionante el Classic Imagine, Imagina de, John Lennon, porque eso, porque eso, porque hizo, imagina un día donde ninguém, ninguém vaya a guerra. no m'agrada tant com entremar-me l'oli cru. El pimentó torrat, tallat en tires. Canta llavors distret, raon amb l'oli cru. Amb els productes de la terra. M'agrada molt el pimentó torrat, torrat. Més no massa torrat que el desgràcia, sinó amb aquella cara en tongades incitants. De tramedo i grúa, un pessic de sal. De sal. I suc que pobres, en la que te sal ja un sabor del pimento torrat. Pues dit gros i el dit índex. Amb un tros de pa agafa un tros de vinató. En l'aire àfricament, eucarísticament. Et mira en l'aire, de vegades arriba l'èxtasi. A l'orgasme! Cloca els ulls i me'l fot. I me'l fot. I me'l fot. Res no m'agrada tant. M'agrada metòlic cruel, pimentó torrat. Tallat de tires. Tant de llavors. Desde que nací, en los diarios siempre viene un parte de guerra. Gloria Fuertes. No sé por qué, Recuerdo que hace años por la noche yo rezaba un Padre Nuestro para no soñar cosas de miedo. Después, cuando la guerra, rezaba para que no sonara la sirena. Después seguí rezando para que no nos detuvieran. Luego, para que X me quisiera. Para que mi análisis no diera leucemia. Para que se acabasen los líos en las fronteras. Para que este país... Y vuelta, y vuelta, y vuelta. Desde que nací en los diarios siempre viene un parte de guerra. Variando la retaíla, mezclando personales peticiones con otras peliagudas y extranjeras. Que si este amor, que si la paz, que si la pena. Sigo y sigo pidiendo con la fe de una pieza. Temo tener a Dios cansado de Monserga. La guerra no teme mai nom propio. Es el lloc de la histeria, el pánico. so de metralladores, una còdena que guarda el buit. És un rellotge sense busques, el triomf d'allò etern i la derrota de l'amor, la fugida de l'aigua i els refugiats, uns pocs vençuts, tots perdedors. És la flaire suor i a pixum, que és el que olora la por, una esperança en guaret perpètu, el fred o la fam. La guerra és la misèria que jaculen els oligarques sobre la població civil. Un negoci més, d'una plusvàlua que ningú se'n fa càrrec. És el temps d'herois i altres excrements que impedeixen la tendresa. És el destí domínids brutals, un nadó desmembrat per una bomba democràtica, un espectacle televisat i un poema orfe al qual no dedique ni una coma més. Thank you. Morra por las balas, por las bombas, por esa criminal que se anomena industria armamentística cuando es a industria de horror, a industria que mata a las personas y que destruye a vida. Y por eso es a poesía tan necesaria, a poesía que ahora nos llega de dos poemas, en realidad de tres, pero último será en forma de canción, de Carmen Vilar Alonso, bueno, pues una jornalista, pero también una poeta, una escritora, a la que también podemos atopar eh, todos los días en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde por Carme de Milmanda, pues todos los días nos agasalla con al menos un poema eh, pues eso, haciendo tan necesario os versos como o respirar. Eh, escoitaremos dos, dos poesías que ha querido partillar con Nosco y e también como decíamos, eh, escoitaremos una poesía que se estreó en una composición de Pedro Lamas sobre o poema de Carmen que se llama Canto no extraño oceo un poema que es una composición poemada o un poema musicado que, que se estreó 23 de febrero de este 2022 en el día Rosalía de Castro en el auditorio de Valga con la soprano Andrea Mosterio el piano interpretado por Fernando Buide así que agora de con la poesía de Carmen Villar. Pensábamos que a poesía se escribía nos mares, na rápida sucesión de olas pintadas nos ollos dos mariñeiros pobres, os que nunca xuntaron para un mar e tiveron que conformarse cos ríos, como a nós, poetas de auga doce. Tantos rumores nas follas, tantas mañás anunciadas, tantos portentos no ceo, tantas volvoretas cansas, tantos veos descorridos, tantas fadas agochadas, tantas mans, tantas estrelas, tantos ecos na montaña, tanto aire, tanto sol, tanto vento, tanta nada. Muchas veces cuando hablamos de, la poesía se tende a, a, pensar no, unas creaciones feitas para o, élite, para una gente que teña que tener una que se decir cultura eh, muy culta, es decir, muy no sé e no? e eh, cando en realidade eh, pensámonos que eh, a poesía é poesía cando é para todo o mundo cando fala de, de cada quen de, de as cousas de, de o sempre cando a poesía serve como como dimos no como como respirar sirve para para facer que, que os días que, que os, os, os anacos da, de la no vida tengan ese esas vibras, esa, esa eso, su feeling, ¿no? Que dicen no, no en inglés, ¿no? Eh, eh, da igual, eh, no, no, no es necesario tener una gran preparación, no es necesario muchas veces, ¿no? De, para que para legar realmente con la poesía a gente para que la poesía eh, sea una forma de un xeito de, de, de, de eh, de, de, a, a cambiar las cousas no? de, de, en, en iso non? Eh, un, un exemplo a, poeta no Que, que temos a sorte de contar hoxe neste en este programa ¿no? en este en este recorrido donde onde a vida es poesía e poesía es vida ela é e. Teresa Ramiro ah, que bueno que esa tivo a fama porque hay unos años no eh, exactamente un par de años, eh, publicó con 70 años eh, Caderno de Confinamiento, o primer libro de poesía que, que publicaba ela que, que toda vida dedicouse a, a, mariscar ela mariscadora durante mucho tiempo eh, e ben convirtouse no, en, en un referente para moitas de as súas compañeiras no, e, que además ella lembra no, como a poesía sempre a, a estuvo e está a, ao, seu, ao seu carón no? pois que a poesía acompáñanos sempre Teresa Ramiro Grazas, poeta No regreso da marea, óllesme, espida de luz e tempo, mastigando a dor do meu lombo, mais o silencio taciturno que reflexo non se corresponde cos corais da illa na que habito. Sombras, habítamo de balar do día na procura dun tempo onde as noites non ateiguen de tristura, habítame un corpo regado cas augas das lágrimas que baixan buscando o río. Habítame un tempo no que me soñei, bailando na madrugada ata acender o día. Habítame espirais de rosas con espiñas que se clavan no ventre baixo o fulgor da lúa. Habítame a fría xe gris e o silencio nos osos, embalada polos ventos dunha espera e un olvido habita máis soidade coa brisa da poesía que das miñas terras é a única porta aberta. Habitamos versos nas marxens do tempo para ollar os mares nos que mergullo a tua ausencia. Mulleres e marea baixa, aquí estou, pousada de xeonllos, resistindo ao naufraxio. Traio conmigo un cheiro a marusía estas mulleres que preñaron a beira mar de loitas e de historias. Mariscadoras, bitácoras de lúas, deseñando universos en contornos. Traio as mans luídas de tecer un país de mareas verticais. As pálpedas, aínda molladas de resío. Traio no lombo o sal amargo de rañar con raiva nos fangos baldíos. Traio nas mans os pasos descalzos das mulleres que amenceron camiños nas rías. Traio nas mans os pasos descalzos das mulleres que amenceron camiños nas rías. Nos regos da terra plantarei camelias vermellas e invernos na lareira plantarei unha fonte de auga fresca nos ventres desabridos. Plantarei un ronsel de peixes no canto do cuco. Plantarei unhas mans abertas ateigadas de futuro. Nesta terra, que foi berce cada leito da biografía do meu sangue, se abrimos a terra que sexa para plantar vida. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Camiñan o meu rente moitos homes. Non os coñezo. Son estranos. Pero ti, que te alcontras a la lonxe, máis alá dos desertos e dos lagos, máis alá das sábanas e das xísillas. Como un irmão che falo. Se tú a miña noite, se choran os meus ollos o teu pranto, Se os nosos berros son iguales, como a un irmão che falo. Anque as nosas palabras sean distintas, e ti negro e eu branco. Se temos semellantes as feridas, como a un irmão che falo. Por enriba de todas as fronteiras, por enriba de muros e valados. Se os nosos soños son iguales, como a un irmão che falo. Común temos a patria, común a loita ambos. A mi amado che como un irmão, chefalo Poema Irmãos de Emilio Ferreiro. Coa voz de Nieves Gallego Rey. Como un irmán te falo. Esas irmáns, esos irmáns siempre necesarios las nuestras vidas e más los los momentos que estamos viviendo. Por eso entre todos cambiemos las cosas y fagámoslas bonito. cogiendo el resto, lo que nos sobraba, lo que no queremos. Es de madrugada, saltaron los colores por todas las ventanas, volverá mañana. Hoy pensé en tu pelo fue así como si nada, me estremecí por dentro, creí que ya no estabas, sigues en tu sitio, justo donde siempre, sonriendo con sonrisa de alguien que ganó te abrazo muy despacio para despedirme, para que te marches con música de fiesta, que suenen los tambores, que vibren las trompetas, que suene la canción que quieras escuchar. noticias brotando en titulares se echarán un pulso, mentiras y verdades, se abrirán cortinas, se bajarán telones, se gritará por dentro, escampará de nuevo. Te abrazo muy despacio para despedirme para que te marches con música de fiesta, que suenen los tambores, que vibren las trompetas, que suene la canción que quieras escuchar. Llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes. Llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes tú sabes que tú puedes. Llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes, llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes, llévate un te quiero, rompe las paredes, tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes. recogiendo el resto, lo que nos sobraba, lo que no queremos. Es de madrugada, saltaron los colores por todas las ventanas, volverán mañana. Vamos a sollozar con esta llama de la soledad vamos a mirarnos a través de ese espejo que lleva el otro. Vamos a embarcar en la laguna de la utopía. Vamos a hacer la autopsia a todas las estrellas que murieron. Vamos a darnos permiso para cualquier imposible que ya no existe. Vamos a delirar ante lo razonable vamos a cambiar nuestro cuerpo ante la imprudencia de conquistar cada parte. Vamos a mirar de lejos aquel choque frontal de tus labios y mis pupilas. Vamos a caminar aunque sea separados, pero siempre juntos. Vamos a renacer cada 3 de febrero en cada universo particular. Vamos a mirar aquellos universos cuando queramos hablarnos. Vamos a calentar el mérito, aquel de construir un nuevo ser a partir de lo que había olvidado dentro de nosotros. Vamos a dejar de pensar que cualquier acto puede ser inválido vamos a agarrarnos de esta ausencia y convertirla, en presencia magnífica. Vamos a poder bucear entre esas olas que algún día estarán por debajo. Vamos a conducirnos hacia lo más profundo de cualquier pensamiento. Vamos a despoblar todas las mentes de obstáculos pensamientos. Vamos a invadir los desiertos de las corazas que ya nos sirven para comunicarnos. Vamos a poder encontrar ese tuyo, tu dolor, ese coraje al que no escuchas. Vamos a soltarte tu mochila y llevarla a otro campamento, vamos a enumerar todos los recuerdos de cualquier fidelidad autóctona. Vamos a ser autónomos de nuestras prudencias y nunca perder la hilera que cose ese vendaval de buenos momentos. Vamos a dejar de nutrir el desconsuelo. Vamos a llenar las paredes de datos que ayuden al avance. Vamos a repetir las frases absurdas que motivan la glándula de los momentos mágicos. Vamos a renegar de la cordura de los sabios. Vamos a ser necios hasta que el esternón aguante. Vamos a cambiarnos la, clavícula por trozos de viajes inacabados, vamos a empezar cualquier historia que nunca se escribió, pero no la vamos a empezar en serio para nunca tener que acabarla. Vamos a caminar por el agua hasta poder encontrar lo más oscuro que allí hay dentro ese niño que quiere que le abraces, ese adulto que espera que le ayudes. Vamos a hacerlo, compañero. Vamos a inundar este planeta de nuevos sueños. Vamos a realizar el cambio que de verdad, de verdad queremos. Vamos a no mentirnos con eso del deseo y el quiero. Vamos, sin embargo, a reanudar la blasfemia porque vamos a ser los únicos portavoces al no tener vergüenza, al hacerlo con el ejemplo, al remar por esta tierra. Vamos a naufragar si hace falta una y mil veces, porque una y mil noches a lo largo de la historia y a lo largo de la montaña te abrazaría para no encontrar para no buscar, solo para estar. Anita Dinamita poñe a voz a esta poesía que acabamos de escoitar, una poesía que ademais está creada e escrita por ela, e ao largo do, do programa vamos a escoitar outras aportaciones, outras enxeas que nos fai esta meirande poeta e iremos combinando co aparición de outras de outras persoas que tamén han querido participar en esta en este, digamos, canto á poesía, canto á vida, como pode ser tamén a compañeira Amarga. Auga nas costas, xeo no en Vigo, flores nos peitos, o océano nos pés. Ollos pechados baixo a venda, voz calada, rouca, cóxigas nas mans silencio. Sol nos tímpanos, luz violeta, solpor. A noite mentireira, ao mencer trapalleiro. Nada. A nada falando mentre a brisa move os meus cabelos. O sorriso anegando o todo. As vaguas que brotan para sementar narcisos. A venda guardada nun caixón escuro. Una poesía creada, leída, composta e vivida por la compañera Marga, esa poesía que sae do corazón. como Dúas Crevas, eh, primer poemario de María Álvarez Landesa, a poeta viguesa, presenta este vindeiro Benres 25 de marzo a las 7 y media de la tarde en la librería de Mulleres Lila de Lilith, en eh, la rúa Travesa 7 de Santiago de Compostela, esta su primera obra poética publicada. y e agora tenemos a sorte de poder escoitar tres de dos poemas de a poeta que ha querido compartir con nosco no programa de Oye nos queremos recomendarvos de verdad que descubráis este poemario porque es un poemario lleno de, vida, un poemario lleno de, vivencias, lleno de belleza eh, llevo también de, de todas las caras que puede tener o, amor, a vida y eh, también de esperanza, de posibilidades y eh, de non de, todo eso. La verdad es que que muy recomendable como, como dúas crevas Es muy recomendable que asistades a, a presentación este vindero el 25 de marzo a las 7 y media Ella estará acompañada por las creadoras eh, Flora Miranda Pena y Carmen Vilar, que acompañarán en esta presentación, como dúas crevas, María Álvarez, Landesa. Seado redondo de limón entre os meus labios, arrepío agridoce que me fai chiscar os ollos, como os teus aloumiños, aloumiños cítricos baixando pola miña gorsa na procura dun bracer máis fondo, cálido abrazo de froita seada, fronte contra fronte, convertidos en ciclopes, saboreamos este deseso unánime de fundirnos nun corpo, e cada nova lambetada obríganos a un momento feiticeiro de degustación gourmet. Atopar a cubillo nas palabras, deixar que chegue o verso poderoso, transparente, alentar no ritmo do vento e ser pasaro, voar despreocupada sobre un mar de soños novos, voar libre, ser gaivota sobre as illas, sobre azul en movimento, deitarme na erva que recende a sol e afundir os dedos na terra sentindo nas mans o universo. Latesar na humidade verde e ser libre, deixar que chegue o verso, a palabra sandadora, agarimar os ouvidos con aloumiños de letras, arrolarte con poemas, tecidos con fío de lúa, sen medo, seguir adiante sen medo no acubillo das palabras, e ser libre. Hoxe recibo a caricia do sol mentres observo este mar de brando movimento. O faro pecha os ollos e adormece de pé. Entre os meus dedos esvaécese un soño bello. No ceo apágase a última estrela de mar. la pregunta del frasco, como muestra pálida de los duendes que amotinan volcanes de las flores sin aromas. Mi boca rema tu nombre a la soledad, naufraga el ayer en un florero, despinta el agua hundida de un poema anónimo hace vaho la molécula de un latido subyacente a la apariencia de extraer el oxígeno de la muerte en lo externo. Queda la pared y el piso como testigos de fuerza. Los zapatos rotos miran el espejo. La memoria en un hilo que robó la luz descalza donde ya no caminan las voces, la madrugada huele a almas desnudas. Yo piso sobre el silencio, sin mover tus huellas. ¿Qué otra esterilidad hace el objeto sin la palabra? El espacio es propuesta oscura de la materia indefinida. Somos el tiempo que nadie oye. La hora que nadie espera. el sonido de la sombra que se va adelgazando. Miguel Rojas Salazar. Sueña sin miedo, amigo. Poco le quedaría al corazón si le quitáramos su pobre noche manual en la que juega a tener casa, comida, agua caliente y cine los domingos. Hay que dejarle la huertita donde cultiva sus legumbres. Ya le quitamos los ángeles, esas pinturas doradas y la mayoría de los libros que le gustaron y la satisfacción de las creencias. Le cortamos el pelo del llanto, las uñas del banquete, las pestañas del sueño. Lo hicimos duro, bien criollo, y no lo comerá ni el gato, ni vendrán a buscarlo entre oraciones las señoritas de la acción católica. Así es nomás, sus duelos no se despiden por tarjeta. Lo hicimos a imagen de su día y él lo sabe. Todo está bien, pero dejarle un poco de eso que sobra cuando nos atamos los zapatos lustrados de cada día. Una placita con estrellas, lápices de colores y ese gusto en bajarse a contemplar un sapo o un pastito por nada, por el gusto. A la hora exacta en Hiroshima o el gobierno de Bonn o la ofensiva Viet Him, Vietnam. Oh, yo sol que meninos vai correndo ver o sol chegar, ver o sol chegar, meninos sem condição, irmão de todos os mundos tirar os olhos do chão Vem ver a luz, menino do mal un um novo dia fe, vem. Só quem souber cantar vira também. corazón Se toda a xente quiser Un día se aprender voces que acaronan osnosos corazones, hay voces que desde a tenrura consiguen que llegue a calma e a beleza a asnosas experiencias, ás nosas vivenzas a osnosos momentos de creer que todo es posible. E hizo pasa escoitando como acabamos de facer a Usía, una das grandes voces da música non solo galega, sino de todo continente europeo edeuxía, imos agora a escoitar una poesía creada, escrita e leída por Lucía, para después comenzar a viaje a Ítaca. Amanece en Luneda, la vida sigue y yo con ella. La belleza que está delante de mis ojos no es suficiente para sobreponerme a mi insatisfacción. Pensaba en lo mucho que he perdido en poco tiempo, los abrazos, la naturalidad de la sonrisa, el descubrimiento de la mentira en el gesto, el ir sin la cara tapada y respirar sin el abafo de mí misma. Es extraño, y sigo aunque hay niebla. Espero que el amor propio tenga suficientes argumentos. Mi crueldad traspasa los límites de mí misma y rebota como la culpa ácida y verde del cuadro de Munch. Y yo no la veo hasta que una esquina revela una posible oportunidad. Hacer algo por mí, ser yo misma testigo de mis peticiones y las entregas. Vivir la vida que se presenta sin avisar y mantener pendiente de un hilo la trama infinita en la que tengo mi lugar. Mis manos se enfrían en las teclas negras, el sol que emerge me dará un respiro y podré transitar este día con el deseo de que la calma se imponga violenta. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías aprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte. Aunque la es pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Déjame vivir con alegría. Nos cantaban Ayanos ya, vainica doble. Y ahora lembramos y recuperamos esta canción de a mano de Nacho Vegas con Yolanda Castaño. de dejar vivir con alegría. Ahora vamos a un mapa de geografía emocional o poemario de Martiño Maceda do que comparte con nos un texto sin título. Mapa de xeografía emocional Martiño Maceda. Liberdade enraizada no seo do limo que nos pariu sobre leito de calquizo, a tua enxebreza esculpida na verticalidade dos afectos. Carreta nos aquel tempo no que aínda non naufragara a inocencia. Os teus latexos de hedra avivan a cerna do mundo até reventar o sorriso inmaculado dos fieitos no ritual da fraga. Non coñezo o teu nome, mas chamareiche Toxo, Silva, Auga, Silencio, idioma tallado na néboa de fundura invencível. Poema para entender la vida. Elvira Sastre. Es tanto y lo es todo No se trata de abrir los ojos para ver mejor, sino de cerrarlos y saber mirar por dentro, sentir lo que pesa, para después convertirlo en un puñado de aire y soplar sobre él, con fuerza, dejar que fluya, que todo salga y entre, que la emoción no sea una cárcel, sino una guarida. Reconocer lo que es nuestro y cambiar la dirección de lo que no nos pertenece y viene hacia nosotros imparable. Recordar quiénes fuimos para ser capaces de entender quiénes somos y en qué nos podemos convertir. Asumir que las cosas que no podemos cambiar también forman parte de lo que somos, como la hoja que siempre se cae del árbol que nunca se muere. Se trata de escuchar al cuerpo que nos contiene, el mismo que tiembla, que se conmueve, que estalla en mil pedazos y se tranquiliza al coger aire, que acaricia y se tropieza y pide palabras, el mismo que es capaz de parar el viento y de caerse al agua sin mojarse. Se trata de pedir calor a quien conoce el fuego, luz a quien ilumina los caminos, amor a quien sabe de miedo, y limpiarnos la piel los ojos, abrir las manos y sentir los oídos, cuidarnos por dentro y entender, por fin, que la vida, la vida es esto, un río sin caudal ni final por el que dejarse llevar sin temor a la corriente, como el que sabe que esto es tanto y lo es todo. الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا جبكي Ola, son Amalia Méndez e vou vos ler o meu poema O meu rostro cara a pedra. O meu rostro cara a pedra, meixela contra meixela. A cariñeina, musiteille, prendín lume calor nela. Debuxei o corazón en cada ferida aberta, cada estría, cada poro, cada estrato sangrei nela e diquei docemente os beizos daquela estela. Os versos do meu amor con escura sangue rimeina e pousouse no peito unha dor extraña, íntima e fera. Isto pasa por amar e andar bicando nas pedras. de hielo. Cuando duerme la promesa dibujada en el cuerpo sin voz, poda la córnea en hilos negros, la hendidura invisible de sabernos a aroma y volvernos respiración, ubicuidad tangible, delgada persecución, sin ropa el silencio, que no abre luz el acento, a donde los latidos callan la noche, porque donde camina la posibilidad oscura, espesa la sombra, se transmite el olvido. Miguel Rojas, México. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no tienen cultura, sino a lo sumo folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañar. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza sin mal uso de la fe desde el poder. el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe es el poder contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. De, donde de, Las mujeres y la radio. Aquí están, son ellas, son los testimonios de las mujeres que han decidido de una vez alzar la voz en el confuso mundo confinado, en una época donde todo es diferente. Sus sentimientos vienen de lo más profundo, de la confusión y la reafirmación, de esa búsqueda noble de ser escuchadas y sonadas. La hermandad abre la puerta para que nos identifiquemos con ellas, con nosotras, de una vez por todas, para que sus dudas y sus sonrisas lleguen hasta ti hoy, envueltas en cariño, con palabras placenteras de desahogo, al vivir estos tiempos en los que el estar en casa ha sido la parada que nos ha dado el impulso para eso, alzar la voz y que no nos callen nunca más. El corazón de la tierra tiene hombres que la desgarran. La tierra es muy anciana sufre ataques al corazón en sus entrañas. Sus volcanes laten demasiado por exceso de odio y de lava. La tierra no está para muchos trotes, está cansada. Cuando entierran en ella niños con metralla, le dan arcadas. Gloria Fuertes, el corazón de la tierra. Una voz de amiga, la compañera, a sabia, Teresa Maravilla escoitábamos esta poesía tan breve, pero tan clara, con tanta verdad de, Gloria Fuertes, porque la tierra fala, hay que escoitarla, hay que querer escoitarla, por favor, povo, despertemos. Cabreo, cabreo grande sociedad dormida, me muevo si me afecta directamente y a veces ni eso. Que quiten las carreteras, decía un señor en la tele. Sociedad dormida, miedo, asustada, manipulación. Manipulación de los medios de comunicación, del Internet, de la falsa creencia en necesidades ficticias, y el agua contaminada, y el aire corrompido, y la tierra machacada, pisoteada. Los grandes, los gordos, ansia de poder, y para ellos el resto de seres vivos, son comida o recursos humanos para utilizar. Cabreo, cabreo grande, sociedad dormida en la pantalla, ya no siente, y el de al lado no lo veo si no sale en la pantalla. Despierta pueblo, despierta y une tu fuerza con fe, que la unión te da la fuerza. Y en la fuerza está el poder, ay, ay, havia Pangea, unitat impossible de mantenir. Les forces conflueixen. L'escorça fràgil de l'inestable continent s'esquerda. La pell va clivellant-se, els fonaments s'esfondren i d'entre els cestos sorgeixen els batecs del foc. Res no roman inalterable. Consol Martínez Vella, ingravideses. a poesía, gústame a palabra revolución, revolución permanente que escantaba cantaba Luis Jacques. Con él y con esos aplausos queremos aplaudir también a todas las personas que han feito posible con su colaboración, con su arte, con su poesía este programa que quiere ser un non a guerra un non los que sen escrúpulos asesinan por poder e por dinero Y e a todas as que o permiten por eso, todas temos que ir xuntas decir non non más guerras nunca más. sí a poesía sí a la vida. Sí, alegría. E con luz, fandiño, queremos decirvos graciñas pola escoita. Sí, a la vida. Miña boa, miña nai e eu. Un berro herdado. Gracias a estas dúas mulleres, eu son o que son e sinto a ser min falábanme clariño como se eu tibera a idade delas. Transmitíronme esa loita. É simplemente un deber transmitir o que esas mulleres transmitíronme a min. Sabedes que o capitalismo só pode sosterse coas armas coas guerras, coas masacres. É un um longo, un um longo camiño Duro, moi duro de andar Pra que a liberdade bendecida, cuando se acaba tu vida. quien bendecida, cuando se acaba tu vida. Sapoconchos, ña. O sapoconchos. Os cachopondos. <laughs>